աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի արենակիցներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Վերջի մի քանի օրերի թերևս ամենակննարկված աշխարհակղական թեմաներից էր Վիլնյուսում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը։ Շատ հատկանշական գագաթնաժողով էր։ Հիմնական շեշտը դրվել է Ռուսաստան, Արևմուտք, Ուկրաինա միրավիճակի, ինչպես նաև առհասարակ արևմտյան աշխարհի փոխհարաբերություններին իր պոտենցիալ հակարակորդների հետ, հիմնականում Ռուսաստան, Չինաստան։ Բնական է, ուկրաինական կողմը շատ էր ուզում, որպիսի վեհաժողովի ժամանակ Ուկրաինան դառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Սակայն դա տեղի չունեցավ, չնայած հետաքի զարգացումներ եղան։ Այսպես ՆԱՏՕ անդամ երկրները դիմել են Ռուսաստանին եւ պահանջել դադարեցնել Ուկրաինայի պատերազմը։ Ու իհարկե սա անիրականանալի երևույթ է։ Բայց այնուամենայնիվ փոքր քայլ կատարվեց ՆԱՏՕ-ում Ուկրաինայի անդամակցության վերաբերյալ զուտ տեխնիկական առումով։ Նրա այդ ճանապարհը դեպի ՆԱՏՕ կրճատվեց երկու անգամ, բայց սա պայմանական է, որովհետև առհասարակ հայտարարվեց, որ դերևս Ուկրաինան պատրաստ չէ, քանի գնում է պատերազմը, երբ որ արդեն արևմտյան երկրները, ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները իմանան, զգան, որ արդեն ժամանակն է Ուկրաինան միանա ՆԱՏՕ-ին, այն ժամանակ կանեն։ Բնական է սա նշանակում է, որ պատերազմը շարունակվելու է եւ եթե նույնիսկ նման բան տեղի ունենա, դա կլինի արդեն ըստ երևույթի Ուկրաինայի բաժանման հետ կապված հարցեր։ Հենց նման տեսակետ է հայտնել ՆԱՏՕ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Անդրես Ֆոգ Ռասմուսին։ Նա ասել է, որ Ուկրաինան կարող է անդամակցել ՆԱՏՕ-ին մաս-մաս։ Նույն չէ դա նշանակում, եթե պատերազմը կանգնեց, ռուսական վերահսկողության տակ տարածքները կմնան Ռուսաստանի, մնացածը կդառնա ՆԱՏՕ-ի վերահսկողության տակ։ Մի բան, որ մենք էլ ենք կանխատեսում, տեսնենք։ Ասեն, որ ՆԱՏՕ-ի մեջ էլ կա տարաձայնություններ, այսպես Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը հայտարել է, որ փոխարեն զենք եւ զինամթերք կուղարկենք Ուկրաինա, այդպես է ինքը հայտարել, պետք է քնտրի խաղաղություն, որ ռազմական ճանապարով այս հակամարտությունը լուծում չունի։ Նույնը գրեթե ինչ ասել է Բուլղարիայի նախագահ։ Ավելին շատ հետաքրքիր քաղաքականություն վարեց այդ ժամանակ Թուրքիան։ Կարելի է ասել, որ ամենաշահայական իրավիճակում հայտնվեց Թուրքիան։ Նախ եւ առաջ Թուրքիան կարողացավ կապիտալացնել իր դիրքորոշումը Շվեդիայի անդամակցության վերաբերյալ եւ մաքսիմալ օգուտները քաղեց։ Իր համաձայնությունը տվել է Թուրքիան, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնա Շվեդիան։ Ավելին, մի շարք հակառուսական քայլեր է ձեռնարկել նաև։ Նախ եւ առաջ, մինչ այդ մենք խոսել ենք դրա մասին, Ազովի հրամանատարների այդ զորամասի վերադարձը Ուկրաինային վերադարձնելու առանց նույնիսկ Ռուսաստանին տեղյակ պահելու Էրդողանը նաև Լիտվայում հայտարարեց, որ Ֆրանսիայի վերահսկողությանը եւ կառավարմանը կհանձնի Ռուսաստանի կողմից Թուրքիայում կառուցած ատոմակայան։ Շատ շոշափելի հարված։ Բացի դրանից նա նաև կարողացավ օգուտներ քաղել այլ երկրների հետ հարաբերություններում։ Այսպես Կանադան հանեց Թուրքիային զենք զինամթերք մատակարարելու արգելք, որը 2021 թվականին է ընդունվել նաև հայ համայնքի ճնշման ներքո։ Օրինակ հայտնի բայրակտարի բազմաթիվ մասեր եւ տեխնոլոգիաներ արտադրվում են Կանադայում մենք տեսնում ենք, որ շատ ցավալի զարգացումներ են տեղ ունենում, որ չկա ոչ արժեքներ, ոչ այն, բայց տեղի ունենում այն, ինչ տեղի ունենում։ Եվ այս ամենի ներքո Կանադայի վարչապետը հայտարարում է, որ մենք Թուրքիայի հետ հաստատակամ ենք աշխատելու, որպիսի խաղաղություն եւ անվտանգություն լինի աշխարհում։ Թուրքիային զենք մատակարարելով։ Շնորհակալ ենք։ Ուկրաինայում նույնպես հետաքի զարգացումներ տեղ ունեցան։ Նաև པարզ դարձավ, որ Ամերիկան պաշտոնապես արդեն կասետային ռումբեր կմատակարարի Ուկրաինան եւ ըստ որոշ տվյալների Ուկրաինան արդեն իսկ կիրառել է։ Սա համապատասխան ռեակցիան արձանագրեց նաեւ Ռուսաստանում։ Պաշտպանության նախարար Շոյգուն ասաց, որ պատասխանը լինելու է համարժեք եւ Ռուսաստանը նույնպես կօգտագործի կասետային ռումբեր Ուկրաինայի դեմ։ Ասեմ, որ Շոյգուն իր հարցազրույցում նաև մի շարք հետաքրքիր տվյալներ է ներկայացել, ասել է, որ Ուկրաինական բանակի կորուստները միայն մարդկային առումով այդ հակա հարձակման ժամանակահատվածում ավելացել է 26000 մարդուց։ Ոչնչացվել է 21 ռազմական օթանավ, 1244 տանկ, այդ թվում 17 լեոպարդ տանկեր եւ այլն եւ այլն, շատ մեծ կորուստներ։ Հետաքրքիր քաղաքականություն էր վարում նաև Իրանը։ Իրանի նախագահ Ռայիսին սկսեց մի քանի օր տևելիք իր այցելությունը Աֆրիկա։ Առաջի տեղը, որ նա այցելեց Քենյան է, Քենյան շատ կարևոր դիրք ունի Աֆրիկայում եւ կարեւոր երկրներից մեկն է, հանդիպեց այնտեղ նախագահի հետ քննարկեցին տարբեր հարցեր եւ ստորագրվեցին մի շարք պայմանագրեր։ Դրանից հետո Ռայիսին կմեկնի Ուգանդա եւ Զիմբաբվե։ Սա ցույց է տալիս, որ Իրանը իսկապես իր աշխարհակականության աշխարհագրությունը ընդլայնել է։ Այսպեսին էին մի շարք կարևոր զարգացումներ թանկագին բարեկամներ կհետևենք եւ կներկայացնենք ձեզ։ Պինդեղեք Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։